кергуннем. Хевеляши сивензень, хурагер хикун житсень, вешхеризер шил уллать, унда-гунда тулажать. Ах, меньгаля бурнасы, чунадеветь шиль засы, шумар жевать, юхтарать, кушуль токнан туйнать. Кам жын кушуль мень мен хурлықшын еретші, Шу иртнежін маржывал, ырлық шукшын маржывал. Питтәттімшке керге жәр. бір шуды да көрінмаш, питтәксімшке манамір, бір шуд күнда тіл болмаш.